amahoro mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize hahimbajwe umunsi mukuru w'aberanda kuri uyu wa mbere mu butumwa bwatanzwe mu nkuka y'imisa yasomwe na musenyeri gervasi banciye bagarutse ku kuremesha amahoro hamwe no gusabikanya muraza kubikurikira muri aya makuru bamwe bamwe mu baba mu gisagara cya bujumbura biteze ko inama igira mirongo ibiri na gatandatu ku bijyanye n'ihindagurika ihindagurika ry'ikirere izotuma hagabanuka ibyuka byonona igisenge imwe mu ntumbero y'iyo nama akaba ari ukugabanya igipimo cy'ubushyuhe gushika ku rugero rwa dogesyo rishyushye imwe n'igice bucana ayandi y'inkino tugaruka ku bihano bihabwa umuhagarikizi w'urukino rwa kungufu arenze amategeko turasubiye kubaramutsa amazu y'abanyagihugu cumi amasomero abiri yo kwishure nshingiro yo kumuhenga muri zone buvyuko komine n'intara ya Bubanza nivyo vyabomowe n'imvura ivanze n'umuyaga yaguye ku mu wuyu w'Imana nkuko bishikirizwa n'abarongo y'intwaro umukuru wa zone buvyuko amenyesha kandi ko n'ibiro vy'umuyobozi vyasambutse ibisakazo bituma ibitabo vyononekara iyo mvura kandi yarabomoye n'amasomero amwamwe hamwe n'amazu y'abanyagihugu gihugu muri zone muramba abo amazu yasambutse mu gatondo ko kuri uyu wa mbere bazindutse batora ibisakazo iyo byagurukiye kugira basubire gusakara ariko hariho nabi bisakazo byononekaye cyane ku buryo bitosubizwa ku nzu bagasaba abo bafasha umunsi mukuru w'aberanda wo ngo wibutsa ibyo abantu babwirizwa gukora kugira ngo bagabane ijuru mu kuremesha amahoro mu guharanira ubutungane no mu gusabika gufatanya ibyo ufise n'abandi nk'uko biri mu ijambo ry'imana byashyikirijwe na musenyeri gerve banshimiye ubusa arongoye diyoseze ya bujumbura mu gusigura ijambo ry'imana ryashyikirijwe abakirisu kuri uyu wa mbere mu guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda tumukurikire aberanda n'isinzi muri ya mvugo y'uwahishuriwe agira ati n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ni ukuvuga igitigiri kinini gishoboka kandi cya ya miryango cumi n'ibiri ngo baje bava mu ntara zose mu bwoko bwose vuga rero ko no mu gihugu cyacu cy'u burundi aberanda barashoboka murabye nk'aya makuba twaciyemo muri ubu burundi bwacu mugakubitiza agatima mpembero ku bantu bahavuye bakemera kwicwa hako bahemuka ngo baje mu by’abandi abandi bakurikiye amoko bakagira bati jewe ku nahawe sinshobora gukora icyo cyaha mugabo bagahava bakicwa abo ndemeza ko arabera ndabimana inzira twofata abakristu ni iy'abanyaguhirwa yezu atubwiye ngo hahiriwe abafise umutima ushima ubworo inzira y'ugusabikanya naho wowe ufise byinshi ikituma ugira uwo mutima ushima ubworo hari abafise byinshi bakaba bafise umutima wo gusangira n'abandi abo bafise umutima ushima ubworo hari n'aboro bafise umutima w'abatunzi kuko bamwe batunze ibyiyumviro bibi by'uko baba nka kanaka na kanaka bikababuza kugira wa mutima mwiza barirwa bari mu marira baterwa no kubona ikibi kibandanye gikorerwa ku murambi w'umukama muri bajya barenganya abandi bajya barya ibiturire muri bajya bahonyora bato bato bikakubabaza kuko ufise umutima nk'uw'imana nuko iyo wemeye ko umuntu arenganywa ubona kumbura ari wowe wari isura ukura uba uhemutse ku ibanga ryawe ry'abakirisitu uba ugiye mu muhari w'abakora ikibi kuko utahakijije uwo washobora gukitsa utabujije ikibi gukorwa kandi wabishobora urakoze ikitamwo neza nyabu niwagira gutyo ugahitamwo neza ubu nyine bigishoboka uzotorana ubuzima buhoraho bw'ubu bw'aba beranda uyu munsi musenyeri Gerve banshimiye ubusa arongoye diocese ya Bujumbura abakoreshi barabara ruvubu rijya ku isoko ya ruvumera muri komine mukaza barashima ibikorwa byo gusanura iryo barabara naho biruko basaba babijejwe gusibura umuserege kuri uri kuri iryo barabara kuko ngo ubangamira ubuzima bw'abarangurira imirimo itandukanye ku isoko ya ruvumera ino nkuru tukaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ikonteri z'amazi 19 nizo zimaze kwibwa mu kiringo cy'ukwezi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi n'ibuhiga muri komine mu ntwaro no mu gipolisi bemeza ko ubusuma bw'ivyo bikoresho bitangwa n'ishirahamwe Regidezo butahahora bashikiriza ko bafadikanije n'abanyagihugu bagiye guteramira umutekano kurusha muri Regidezo ikarusi bavuga ko bataramenya izo konteri zibwe zijyanwa kugurishwa ino nkuru tuyibaze Blaise Pascal kararumiye regi kominare dolo abarongoye komine hamwe n'igipolisi nk'uko n'abanyagihugu babivuga ubwo busuma bw'amakonteri ntibwari bumenyerewe i karusi ngo ko abantu bari bazi ko umuntu waronka ikonteri yaba iy'amazi cyangwa iy'amatara ari itanzwe n'abajejwe ico gisata regidezo canke hidrolike mu n'igipolisi bavuga ko abanyagihugu botangura gukingira ayo makonteri mu kuyubakira canke bakayashyira mu dusandugu basaba abanyagihugu gufashanya nabo ngo batuze izo nkozi z'ikibi ziyadukije muri iyi minsi hanyuma bazishengeze muri regidezo n'igisata kijejwe amazi muri komine basigura ko bataramenya gushika n'ubu iyo izo konteri zibwe ziheza zikajanwa n’icyo ziheza zigakora naho nyene basaba ko abanyagihugu boza barakingira amakonteri baronkejwe bati uwibwe konteri yoheza akanyaragasa akaja muri icyo gisata regidezo canke hidrolike agaheza agasaba iyindi bakazoyimuronsa ikarusi karanumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro radio isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine ano makuru arabandanya bamwe mu baba mu gisagara cya bujumbura biteze ko inama igira mirongo ibiri na gatandatu ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere izozana inyishyu ku bijyanye no kugabanya ibyonona igisenge bagasaba ko ibihugu byitabye iyo nama boshyira mu ngiro ibyo basezeranye tubakurikire iyi nama igira mirongo ibiri na gatandatu ijyanye n'ihindagurika ry'ibihe tubyakira neza ko yashoboye kuba ubwabo nkavuga nti yaba nari muri iyo nama nari gusaba ibi bihugu bya rutura nibyo bifise amahinguriro akomakomeye biboneka neza yuko ari yasambura iki gisenge iyo gisambutse rero ibihugu bito bito ni twebwe ingaruka mbi zigarukako tugwa mu mporero y'inyungu z'ibihugu vya baduserukira bibuke basaba ivyo bihugu bishireho ikigega co gufasha ibihugu bito bito hanyuma kandi bongere basabe habanze habe isuzumwa z'amakopi yagiye arabaho bihe ihangiro bafatiye ku vyagoranye no ku bigezweho ku bijanye n'ihindaguruka ry'ibihe inama twebwe nk'abarundi tuyiteze ikintu kitari gito bwa mbere tuyiteze ko bashobora guhinyanyura cyane cyane ko ivyo bintu vy'ubushuhe biteye ubwoba ahatari hato tugasaba rero yuko bitorera umuti bakabyicarira na cyane cyane nk'ibyo bya rutura usanga bifise ibintu by'ibyuma bikomakomeye biduza ibyotsi bya byonona ikirere twiyumvira yuko ko bari hamwe bashobora kubitorera inyishu yego twiteze ko ikintu kinini cyane hamwe hoshigwa mu ngiro ibyavuye muri iyo nama twiteze yuko byoshobora gufasha isi na cyane cyane bigafasha n'igihugu cacu uburundi kuko nabwo buri mu bibangamiwe nk'uko mubibona hirya no hino ivyama byabaye mu gihugu cacu c'uburundi njewe rero nk'umurundi ico niteze hanini kinini nuko hagiye kugabanuka na cane cane ivyo biza byose bibikomoka kwihindagurika ry'ibihe na cane cane bivuye kuri aya mahinguriro manini manini usanga akora ibintu ugasanga ivyo vyuka biraduga mu kirere bigaca bija konona igisenge ari byo bica bituma ubushuhe buba bwinshi ugasanga kumbure n'ingaruka mbi zigiye kwibonekeza mu gihugu cacu ndetse no kwisi aha rero nkahamagarira abo bose rero bitavye iyo nama yuko nabo bofata ingingo zibereye na cane cane inyuma y'inama bazoba bavuyemo kugira ngo hakwirike kirekire ingingo zishobora gutuma ihindagurika ry'igihe rishobora kuba vyinshi kuri iyo nama na Armel Motor. COP ni inama y'ibihugu byo ku isi ibuka umwaka utashe kubyerekeye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe itunganijwe n'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kabijejwe uyu mwaka ikaba ya mirongo ibiri na gatandatu ari naho yitiriwe kope mirongo ibiri na gatandatu iyo nama ivugwa ko ihambaye inyuma y'iyabereye ipari mu gihugu cy'ubufaransa muri bibiri na cumi na gatanu ahitabye ibihugu ijana na mirongo icyenda na bitandatu ikaba ifise ihangiro ryo kugabanura ubushuhe ku isi gushika munsi y'ibice bibiri ibyo bita dogere celsius mu rurimi rw'igifaransa niho ibihugu rutura byiyemeza gutanga ayo mafaranga ikiboneka nuko bimwe muri ibyo bihugu bigikwega ibirenge mu kuyatanga gushyika muri bibiri na cumi n'icyenda hakaba hatangwa ayababa imiliyaridi z'amadolari y'amanyamerika mirongo indwi n'icyenda ku zari ziyemejwe n'ibyo bihugu Iyo nama COP 2026 iri kwibera i Glasgow mu gihugu ca Ecosse ikaba izomara iminsi 12 yatanguye kuri uyu w'Imana ikaba izorangira itariki 12 z'uku kwezi kwa Munyonyo. urakoze Armel Mutore abaterambere bo mu gacimbiri macyamba komine mwumba bavuga ko atatuzu twasugumwe bafise mu kigwati cyabo imvo ngo nuko byo kutwubakamwo bikwiriye bihari umukuru w'umutumba arabibeshyuza agahamagarira abo baterambere kubaka utwo tuzu twasugumwe ataruko naho ngo bazobihanishwa amande ino nkuru tuyibaze oda ndayishimiye turi mu gacimbiri macamba zone buye komine mwumba abaterambere bo muri ako gacimbiri bavuga ko bafise ibibazo byinshi muri ivyo harimo icubuzu bwa sugumwe budakwiye abo baterambere bavuga ko atakibanza n'uburyo bafise kugira ngo bubake utwo tuzu twa sugumwe mukeshimana generoza numwe muri abo baterambere hirya n'ikibanza cy'ubundi ah, nta afite eh. urabona ko acaba imbere ya piyeri nubona yo mm. cakimba uburyo nibuke hano hantu ntihabwo butoya kuko urabona inzu yanjye ni ijya urabona imbere yanjye babiri ahandi rero fisi ni hajya nyene ahandi fisi ni utwo duharagense ni mubona tw'ingamba rero hajya ubona wo hashira akazi kazituma ari ku nzira umukuru w'umutumba Nestor Ndayishimiye avuga ko ibibanza byo kwimbutuzo twa sugumwe bihari agahamagarira nyabuna baterambere kutwimba batarahanwa nta muntu n'umwe mwaba baterambere bari ngaha yobora hano yimba itwarete iyi ni inzu itwarete yimba ku metero zitanu zane jewe akama ndabateye ndabateye akama kavuga gati umuterambere ntazosanga ku rugo rwiwe afise itwarete sange yayubakiye bitabaye ibyo nzomuca amande umwe muri abo baterambere yashoboye kukimba avuga ko amaze kubona akarusho mu gihe icyo kigwa kibabamwo kigizwe n'imiryango cumi n'indwi ariko bakaba basangira akazu ka sugumwe kamwe gusa buraca bugacana ayandi mu nkino umuhagarikizi w'inkino za kungufu ashikira urugero rwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu inyuma y'inyigisho aronswa zitunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'inkino za kungufu ive nirenganya arongoye ishyirahamwe ry'inkino za kungufu mu burundi amenyesha ko iyo umuhagarikizi arenze amategeko agenga urukino rwa kungufu arafatigwa ibihano bitandukanye harimo no kumuhagarika burundu mu rwego rw'abahagarikizi bucanayandi nkino na jean marie vianney kuma man umuhagarikizi urukino rwa kungufu ashikira ku rugero rwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu inyuma y'inyigisho aroswa zitunganywa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino izo nyigisho akaba zikwirikirana arungitswe n'ishirahamwe ry'urukino rwa kungufu ku rwego rw'igihugu isigugwa na Yves Ntirenganya arongoye ishirahamwe ry'inkino za kungufu mu Burundi twebwe araduserukira en tant que arbitre twizeye ariko ageze kuri stade euh, au niveau international hari komite zitunganywa mu migwi arahanwa hisunzwe amategeko agenga iyo migwi nyene ariko iyo bishitse umuhagarikizi agatirimuka mu kurenga amategeko mu mahiganwa atunganywa ku rwego rw'igihugu arafatirwa ibihano bikomeye harimo no kumuhagarika guhagarikira amahiganwa iyo bibaye muri club bamuhanyira muri club nyene hari ama reglement eh, ari interne muri club nyene ariko iyo bibaye nko muri competition nationale umunani kujya baserekishona abakinnyi bivana n'ikosa hari igihe riba ari ikosa usanga rijyanye na disipline. kubura discipline nko gutuka mu cyane kugira iki aho arahagarikwa muri icyo gihe hashobora guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu cyangwa mwaka iranashika akirukanwa burundu mu rwego rw'abahagarikizi bivanye n'uburemere bw'ikosa aba yakoze nk'uko ive ntirenganya abandanya abishikiriza hari ibiringo agenda ahagarikwamo ashobora guhagarikwa amezi atatu ashobora guhagarika umwaka ashobora no kwirukanwa nyine definitivement atakigaruka nyine gukora siporo bivanye n'urugero nyine yaburiye iyo ndero nyene nubwo biruko uwo aramunsi wa ishirahamwe ry'inkino za kungufu mu Burundi amenyesha ko iyo bishitse umukinyi agakubita mugenzi we mu gihe umuhagarikizi yamaze kuvuza ikosa muri ico gihe nta bihano bifatirwa uwo muhagarikizi iyo ari ikosa nyene nk'ubuye ugasanga kubise nk’umukinnyi mugenzi we arbitre yamaze gusifura yamaze kuvuga ati muhagarike aho urumva iba ari ikosa riherera ngaho nyine bivanye na arbitrage no kumwe bateza kubisifura hagati yabo warongoye ishyirahamwe ry'inkino za kungufu mu Burundi amenyesha ko abahagarikizi b'abarundi ko bigenza neza muri rusange ive ntirenganya agashikiriza ko ibyo bigaragazwa nuko bakunze kwizegwa mu gutumwa ko mu guhagarikira amahiganwa y'inkino za kungufu atunganywa mu bihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini